නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස මෙතාය විඛවේ චේතෝ විමුක්තිය ආසේවිතාය භාවිතාය बहुलीकतायायानीकताया वतुकताया परिचिताया सुसमारदाया इमे एकादशानि संसापतिखं खाति कतमे एकादश सुखं सुपति सुखं पतिभुजति न पापकं सुपिनं पसति मनुषानं पियो होति अमनुषानं पियो होति देवता रक्षन्ति न अस अगिवा सता वा खमति तुवतं चितं समादयति मुखवनो विपसीदति असमूढो कालं करोति उतरिम अपति विजंतो ब्रह्म जंतो पागो होती मिताय बिखवे चेतो विमुक्तिया आसेविताया भाविताया बहुली कताया यानी कताया वतु कताया परिचिताया सुसमारधाया इमे एकादश अनिशंसा पतिखङ्खाति एतत् अवोच भगवा एतम सुत्वा भिखु अतमना होती होती